uno munsi tujya kurabira hamwe ibijyanye n'abo tumirwa mu biganiro bibera arusha mu gihugu cya tanzania byaragaragaye mu gice kigira kabiri cy'ibiganiro bihuza abarundi biheruka kubera iyo arusha muri tanzania yuko abatumirwa muri ibyo biganiro bagiteye imari muri icyo gice cy'ibiganiro byabereye arusha hagati y'amagenekerezo ya cumi na kabiri na cumi na kane uku kwezi kw'indwi abatumiwe bari barindiriye kwicara hamwe kugira ngo baganire ku bibazo bimwe bimwe umuhuza abashikiriza ku bisanzwe bihanze uburundi ariko siko byagenze kuko abaserukiye leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi batashimye kwinjira bakavuga yuko hariho bamwe mu bari batumiwe leta idashobora kwicarana nabo ngo baganire insiguro uko hariho bamwe bamwe mu batumiwe bakurikiranwa n'ubutungane bw'uburundi ni bande botumirwa muri ibyo biganiro kugira ngo ibyo biganiro nyene bishobore gutora umuti w'ingorane zihanze uburundi hari benshi batazi ingene bigenda kugira ngo bashobore gushiraho urutonde rw'abotumirwa mu biganiro ni iki imbere icokogwa kugira ngo n’ibyo biganiro bitunganywa iyarusha bishobore kuzana umuti urama w'ingorane abarundi barimwo ng’ibyo bimwe mu bibazo tugira duce hirya no hino hamwe n'abatumire bacu ba kino kiganiro ku nama Marie Ange Nzeyimana nije ngiyanda kibashikirize Aime Toussaint Mitebutsi ari mu buhinga bw'ivyuma turonge kandi kubaha ikaze una. kugira ngo rero duce hirya no hino bino bibazo turafise muri studio abatumire batatu uwa mbere ni Jean de Dieu mutabazi wo mu nani kopa kongera akaba n'umugambwe iradebu mwaramutse turabahaye kandi ikaze muri kino kiganiro ku nama wa kabiri ni Tasiano Sibomana umugambwe ipruna utemewe n'ubutegetsi nawe turabahaye mwaramutse ndabaramukije kandi aramutse n'abarundi bari kubatumviriza yego kandi turongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro wa gatatu ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo namwe turabaramukije turabaramukije nawe yego turongeye kandi kubaha ikaze muri kino kiganiro ku nama mu gutangura kino kiganiro ariko reka twibutse abarundi yuko babatumire bose turi kumwe hano muri studio bari batumiwe mu biganiro iyarusha ijambo rya mbere kandi turi he Jean Dodieu Mutabazi Jean Dodieu Mutabazi haracari imari ziracaboneka ko hakiri imari eh, ku bijyanye nabo tumirwa mu biganiro ku bwanyu niki giteye ingorane ari ikintu gikomeye giteye ingorane ubu kandi biraboneka neza yuko eh, umuhuza akirondera intumbero yo kugitorera umuti Eh, muribuka yuko eh, arusha eh, yo mu bihumbi bibiri twayiganiriye ko turi imigambwe mugabo hariho nk'abantu bumvirizwa bagaheza bakagira intererano batanze mugabo ntibasasa hamwe n'abanyamigambwe mm-hmm. abanyamigambwe baraheza barayitera ko umukono mm-hmm. bamaze kubyumvikana naho hariho Eh, ababeshe mm-hmm. bagaheza bagashyira ko umukono mugabo bagaca babangira kimwe bita reserve mm-hmm. ni ukuvuga rero ubu imari ya mbere iri ngaho turavuga tuti twebwe ko ikibazo tuvuga yuko ari ikibazo cya politiki cyega abanyepolitiki mm-hmm. tukavuga tuti twebwe abantu batari badafite imigambwe ntibumvirizwe mugabo ntidusasa abo rero ni nk'aba e, baba e, badaharanira ibyicaro bya politiki bamwe bita mu ifaransa sosiyete sivile mhm. tuvuga ati ntibumvirizwe mugabo ntidusasa hamwe kuganira ikibazo cya politiki mhm. nabo nyine n'abarundi mhm. icya kabiri abantu Eh, badusengesha bari mu madini hariho abaturongora muri ekereziya katolika mu ma ekereziya y'abaporoti mu bayisilamu nabo nyine barafite icyo boterera mhm. ntibumvirizwe ukwabo mugabo ntibaze barabakwegera cyane mu bya politiki kubera intumbero bafise yo kutwigisha iby'imana nitwo bivanga na politiki ngo duheze dusase hamwe mhm. dutangire kuza turaharira hamwe mhm. hanyuma ikindi nacyo ni ugutomora mu gihe dutomora turazi neza yuko avuze ati jyewe ndi mu mugambwe radebu mhm. natumiwe n'umuhuza ni ukuvuga ubuserukira radebu aba ari ujya yemewe n'amategeko n'igihugu cy'u Burundi mhm. uwo wundi nawe acaza gweka ngo nanje ndi radebu jesi ndabyemera ndamubwira nti mwumvirize urabe ingene nawe umwumviriza ni umurundi mugabo umufate urabe ingene umwumviriza iruhande we ubuze uti jewe nawe uramugambwe iprona hanyuma nja kwitoza mu mizero y'abarundi kabwende panda mm-hmm. iyo nkofero niyo nari nambaye yawe rero ntuca ugenda ngo uvuge ngo nguya ngo ndi iprona tuzi neza tuti abo ntitwemera yuko boza gusasa ngaha ariko hariho urwandiko nyamwateye ko hariya muri yerusha muri tanzania mwashaka gushikiriza umuhuza ayo makenga yose mushikirije igihe twebwe twahagarara muri sale tukirukana abashingamateka eh, sibomana tasiya twicaranye ngaha mhm. yatowe mu mizero y'abarundi mhm. hamwe n'umugenzi wiwe eh, ngayimpenda evariste mhm. mengo professeur akaba ari n'umushinga amateka yatowe mm-hmm. eh, nabo nyene twababwiye ati twarababwiye ati nimusohoke murabona yuko uwo muri kumwe honorable nditije nawe nyene yigisha muri kaminuza mm-hmm. murabona ko atari ngaha kandi twarabasohoye baremera barakweza amaguru mugabo abakorana batavye bavyemera uya baremejwe ku nguvu n'ivyo rero eh, reka duhe ijambo Tasiano Sibomana ku bwanyu nizihe ngorane mubona ku mpari ziri mu botumirwa mu biganiro murakoze imbere yo kwishishika kibazo nagira nkubwiye ko n'abatwumviriza bamenye ko iproniremewe n'amategeko mugabo kutemerwa n'ubushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu bukorera CNDD biratandukanye no kutemerwa n'amategeko ku kibazo rero mubajije muti hariho impari nibyo kubona twebwe tubona ko ari impari zidafashe mm-hmm. uko ni ugwitwazo mm-hmm. rw'abatagomba ibiganiro ko bitera imbere muti gute ubwa mbere kugira utore abatumirwa mm-hmm. ubanza kuraba icyatumye aya magume turimo icyo ari cyo niho uca ubanza kubona imigwi mikuru mikuru yoganira icyatumye aya magume ni iki ni uko hari abagomba kuwigumiza ku butegetsi bahonyanze ibwirizo nshingiro ryavuye cyane cyane mu masezerano yarusha hakaba n'abandi bavuga bati ntibishoboka ko amasezerano y'iyarusha n'ibwirizo nshingiro byavuye muri yo bihonyangwa abarundi turorera niyo ntumbero nyamukuru icya idesina aba abategereza kuganira mm, ikicapa ikicapa hari rero abashigikiye ko amasezerano ya arusha ahonyangwa agafutwa mbere burundu hakaba n'abandi bavuga bati kira birarura iyo migwi ibiri ibanza kuca aho ikaboneka abandi nabo na bantu bahurikiye mu migambwe n'amashyirahamwe avuga ati amasezerano yarusha twayaronse tuyahabiye yari amaze gusubira kwizeza uburundi kuba mu mutekano no mu mwumvikano ntitwemerera uwo ari we wese yaba umuntu ye ku giti ciwe waba umugambwe yaba na leta kanaka Mm-hmm. y'aho nyanga abo bafise urundi ruhande nabo bari mu migwi itandukanye hariho abafise imigambo yitwa mama waje ko yemewe imigambo yose itegeza kuba yemewe n'amategeko nk'uko nabivuze mm-hmm. mugabo muri ivyo nyene vyo guhonyanga amasezerano yarusha vyo kugomba kwigira umugambwe umwe kandi amategeko y'igihugu atabirekura hariho imigambwe yabura bujo n'umuganga Usende David na leta yayo bavuga bati jere singomba guhiganwa n'umuntu akomeye ku kibuga ko yohava nsinda canka akambuza kuronka amajwi atuma afata ingingo uko ndabishatse mu nama nshinga amateka muri nkingo z'amateka no mu bindi ubu n'umugambwe wa FNL wa Gwasi n'umugambwe wa Dasigana Ipro niho baca barondera abo bakoresha mu mu kwaha kwabo Mhm. batwara mu kwa ba konsiliya ba gasito ba mutabazi ba jacques bigirimana abarundi barabizi ku kubitebako nibo rero yita ngo abantu badafise imigambo abo rero abandi nabo bavuga yuko ah, abo nyene usanga n'ivy'abanywanyi bibagoye mbega bibagora gutega mufasone yanje none n'ubu tutagiye kwiyamamaza ugasanga ari nacyo gituma ngo mutemera kuja kuja mwitaba amatora mbega ndakomuzi nagira ngo uko tutagiye mwiyamamazo mhm. mutabazi na konsiliya na bagenzi babo bakagenda bavuye baturusha amacupa ko barundi atari abana barazi bamwe bamwe n'abandi icyo bamaze n'icyo batamaze kandi noneho senti devidede abitinya nibo yahohoteye nibo yaburabuje ubwo butaca ayitera ko mu matora ntimubona ko ari umwansi mm. nuko bimeze abo rero nizo mpande zibiri zihambaye zoganira muri abo harimo rero amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki nayo nyene afise icyo avuga ku buzima bw'igihugu kandi yamaze no kwerekana ahagaze kuri icyo kibazo cy'uko amasezerano yarusha yohonyangwa canke atohonyangwa hariho abashigikiye ibyakozwe byose mu mabi mu guhonyanga ayo mabwirizwa abo bariho birirwa baravugwa no kuri radio y'igihugu ubu nibo bavuga bonyine naho bavuga ko bada n'abaraba ibya sida uzabumva bariko baravuga ngo nta biganiro ndimugende abo ubushaka bakaja hamwe na CNDD-FDD yabo kaho hari n'abandi bavuga ibindi nabo boja aho biyumva kuko n'abarundi igihambaye umugani wa mutabazi bageze kuvuga bati mbe hajeho inzego zishanke ziriya icyo ni ikindi kibazo mugabo mu kubuzwa ijambo kuvuga aho bahagaze kuri icyo kibazo nta n'umwe afite uburenganzira bwo kubakumira nicyo kimwe n'amashyirahamwe y'abakenyezi nicyo kimwe n'amashyirahamwe yo kwaruka nicyo kimwe n'abaserukira amashengero kuko n'abantu bajejwe imitima y'abarundi benshi kuko nk'uko wibaza ko wakumira ekereziya katolika mu bintu byo kuvuga igihugu nyine cyotunganywa ni uko uba utazi uruhara rwa ekereziya katolika muri iki gihugu bisaba incabwenge bisaba abarundi bakunda igihugu b'incabwenge bicara bagatora umuti kuri icyo kibazo mm. turavye imizi na ramification muri mu gifaransa nyene kimaze gusanzara haro hagagezeho twigana amakonsekansi tukaya ingaruka mbi zacu muri icyo gihe rero uko bizwi ikibazo nk'icyo cyateye mu burundi ashaka kwitora inyinshi bavuga ati dialogue inclusive mhm. nange bahamagara abarundi kugira nabivuze bincabwenge bakubwe giku abo rero tubanza nyene gufatira muri leta dakoro leta leta niyo ibanza kubazwa ibiri mu gihugu ibyo bintu byumvikana hagaca haba n'umugambwe uburi ku mutegetsi n'abasoma bayo hagaca haba n'ico bita iyindi migambwe itari ku butegetsi ita opposition radicale ya opposition nyine radicale nivyama bihari hose arugati parti mouvance na opposition radicale hanyuma ari hagaca hamashira hamwe yigenga uko harimo n'abantu bakurikira ivyo bibazo aha mu Burundi rero ko nukundi nukundi nshatse no kubivuga mfatiye kuvyo mutabazi yavuze uravye ha mu Burundi imigambi nyene yifashe eh biraboneka neza ko amashira hamwe yigenga taje hawa hagahaze cyane nta n'umwe abibengenibwa mu Burundi yamanyaguritse ugasanga abanyepolitike benshi tubona usanga imbona inyungu zabo imbere kenshi bari mu mahari zidahera zidahera ku buto mbere ugasanga ni gake wumva n'imigambi baba iby'igihugu ugasanga ibyo bintu nta na rimwe twigira tubyumva ugasanga hari impari zijyanye e, e, niwe rero yakunda kuba twakunda kuba turi kumwe nabo twari kumwe bayabona ati gwaruka rutamwe kwiyumvira ivy'igihugu kandi rufata intumbero nyine hagati na hagati y'ubumwe bw'abantu itwara yaradukunda cyane akaduhamagara akatuba nibuka ijambo yakunda gukoresha ati ataha mu Burundi ati hariho imigambwe naho yogira assemblée générale ngo yogira muri cabine telefonique bagakwira mm. mm. mu matora agiye ntaronke n'iryo rimwe ku ijana dore ugasanga ni muri icyo gihe rero uca ubona ko ikibazo cya politiki y'umundi nticyohebegwa abanyapolitiki cyangwa abanyapolitiki gusa hacakenera abandi bantu baza amashyirahamwe yigenga bashobora no kuza guterera ibyiyumviro mugabo atari ko barahararira vya bibanza ibibanza bya politiki jewe ngashikiriza ivyiyumviro mugabo ntavuga ati nifuza ko ibiganiro biheze ncando iki kibanza mm. ibyo biri ibintu bikomeye cyane mu biganiro ko hacaba ukuntu kwirimbura uvuga ibintu kubibona ukabishikiriza ugaterera mm. kandi ata interi yindi uriko urarondera kandi noneho mm-hmm. n'umuhuza muri iki gihe harakenera guhazogira igihe n'abanyepolitiki usanga bariko baraharira cyane harakenewe n'abandi bantu basuka mu mabisi bafashe umuhuza akamwe ati iriga burya ibintu naho byagenze gute naho tuba duhagaze aha n'aha mugabo turabona inyungu na ziriya nico gituma rero uruhara rw'amashirahamwe yigenga n'abandi rurakomeye cyane uravye contexte y'uburundi muri politiki nk'uko ndabisigura ikindi ni ibi rero byo kuvuga ati hariho ama institution y'imigambi itumigwa n'abantu cy'uko usanga ati leta iza mu biganiro ihuye n'abandi mugatanga uvuga ati urya afisa by'ubutungane ni ingorane iyo rero cyose tuvuga turi tuvuga tuba tuti ubu turavye ibibazo bigeze mm. harageze rero naho umuhuza asokoroka akaza kuri ico kintu agafasha gutora inyishu igani nico yabereyeho umuhuza uko ritwagara tugira impari uravye n'abarundi ngene bagira impari nyinshi mu biganiro ngiyataza kubigaruka ku tuntu ego turaza kubigaruka ko mu gice hari aho tuza kurabira hamwe mbega ninde ubasha gukugira ico kibazo eh. kirakwikicarirwa nimo kikava mu nzira kuko abarundi burazi ngene bameze hari nabishiramwe ati nije nza kuboneka imbere harimo inyungu zikanaka harimo ibi ibyo rero nibyo bintu dushaka gukura umuntu akamenya ati mbe abari bajya abantu bashora bya byuma bashora kwihagararira mm. uko sino tugumye gutyo ikibazo cy'uburi kizotugora kandi ari igihugu cyacu cyo kirasubira inyuma ugasanga abantu bavanga inyungu zabo inyungu z'imigambwe yabo muri rusange rero ko je ndakibona kandi nkabasaba yuko nyine twotira imbere n'umuhuza akagifasha kugira gishobore kuva mu nzira ko hagati aho uh, leta hamwe mbere eh, n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa imbere nabo baba bari kumwe n'umugambi uri ku butegetsi baragiriza amadini n'amashira yigenga yuko akenshi usanga bisuka mu bya politiki eh, sindabyibaza kuko eh, birashobora gushika uyu n'uyu akarenga karinga mbwa muri rusange ishyirahamwe ishyirahamwe e, ryigenga rirafise icyo rishikiza ku by'ubuzima bw'igihugu kandi nicyo rihuna abanyagihugu ikibi jewe nanga nigihuvuze uti jewe mu ishyirahamwe ryigenga mbwa ibyo ndikunda ndakora nanje nshaka kuja gusitana nshaka kuja gusitana mu mareta nshaka gutu gatangwa kubereka ara kubona gutanguye inyungu mbwa kuvuga bavuze bati iki kibazo kirafise kirafise ibijanye dufate nka karuriro ati iki kibazo kirafise ingorane mu bijanye n'umutekano abafungwa abagira gute sivyo aho nvuga ko inyibarishira mu ikurikirane by'abafungwa bizogira ico riterera nihagara n'ikibazo c'amatora nimba n'amashira amakurikirazi vy'amatora afise expertise amatora meza ibiki none hamagawe azoshikira icashikiriza niba bavuga bati ikibazo c'intwari bereye nibiture ko muramifikasi gifitanye nino nino none harabuze amashira kuri ivyo bibazo afisha aterera mm. mbere afise expect tubikurikirana no ku munsi ku munsi mm. hagiye mu by'ubutunzi gutyo gutyo gusa ibibazo bya politiki tubona kubonekera nkaro nkiba cavuga ngo ngo vya ngo vya ngo ngo vya manda ngo amareta ngo do transition nibiki mm. ivyo navyo rero haragera igitu abantu bavuga bati twe twifuza ko vyomera uko mm-hmm. ngo bicu gatagura gutera kibi kibazo c'abagiye politiki ko twe mm-hmm. twarinde tukavuga tuti mu mashira y'imigenga tuti turabye aho Burundi buri harakenewe inzego zituma igihugu kitaguma gikumiriwe abanyepolitike bakaja hamwe no batutije turayibona ivyo rero bica bica hagati yabo ati mbega ya mareta ari karashira mu ngiro turabe kubiri ko biraja mu ngiro dusemira tuti vya biri mwavuga ko mwikarasa ko mugize uko n'uruharare runini cyane ego eh, tubandanye kino kiganiro bambega uravye abatumiwe Jean Zodiyo mutabazi eh, bavuze bamwe bamwe bakumiriwe n'imitahe bakurikiranwe n'ubutungane ah, abandi mwavuze yuko ba ucusanga amadi ni amashyirahamwe yigenga mwebwe murabye abatumiwe e, cyane mukaraba uko muri ko murabivuga abotumirwa mwebwe nk'uko mubabona e, biragaragara yuko abo barimwo bashobora kugarukana amahoro e, mu burundi arama ibiganiro byabo kujya nari nababwiye kare ikibazo ni cya politiki cega abanyepolitike mm. abaharanira ibyicaro twebwe iyo hageze ikibazo cy'abantu badaharanira ibyicaro bya politike bitubijamwo iyo ibintu byabo ntuze biriko biragira eh, baragira amasosiyasiyo yabo barafite amategeko yabo n'ibindi nti barafite ingene bakorana ntitugenda kubavogera ngo tugire kwinjya mu bya societe civile ariko bituma hageze ikintu cya politiki toza kutuvogera mugabo bikenewe uwo abashaka yuko bamuhanura agira icyo bamuterereye yobumviriza ico twebwe nico duhagaze kandi nagwa akarorero k'amasezerano ya rushasi n'imigambwe n’indwi mugabo rero eh, kubera ayo masezerano yategereza kujya mu yategereza kuja mu ibwirizwa shingiro mm-hmm. biciye mu nama nshinga amateka aho rero nabo baragiye n'abarundi baragiye baratora twe aho niho twebwe duhagaze hakaba rero ikindi urabona uko ubu ibiganiro by'ubu ntibisa n'ibya kera ah, kera murazi neza yuko hariho umugambwe Sabanyafurodebu wari waciwe umutwe kubera ndade perezida ndade bari bamuri yari yagandagu hacaboneka imigambwe eh, indwi ivuga ko iserukira abahutu n’abatari batari babatumye hanyuma akaba urundi ruhande nagira ndiko ndabivuga kubera bavuga ngo ngo hari ngo imihande zibiri hakaba urundi ruhande rwa iprona n'iyindi migambwe bita g bavuga ko baserukiye abatutsi kandi batabatumye hejuru yaho hari umuntu yitwa Petero Buyoya yari yafashe ubutegetsi ku nguvu ubwa kabiri sico kimwe n'ubu sico kimwe n'ubu ubu eh, twebwe kuraba ubu eh, turabe ivyubu twicara uko twicaye aha tuganira kabuvukanye nta mpande zibiri ziriho icyo bita table ronde mm. umuzingi tuganira kubera ubutegetsi buriho uyu munsi ni ubutegetsi bwavuye mu matora temewe cese nigenda guciramo niba ashaka ko nda ndatamo amajambo uriko uravuga ndabyo nyine ndabishobora nta ngorane ndabifise ko ndabishobora oya ubutegetsi buriho buremewe n'amategeko bwavuye mu bene gihugu hanyuma imari zabyutse mu kwezi kwa kane no kwa gatanu harimo abagenzi bo muri société civile basa n'abari imbere bafashe ya mbere muri icyo kibazo cya politiki baka barigeze no kuvuga yuko ari nk’amashyirahamwe hamwe ashika ibihumbi bitatu mengo oya icyo gihumbi ngo byari ibintu vya ravisheri n'ibintu turabona yuko bariko barakora cyane ibintu bya politiki hama rero turavuga ati none ko nko kubaza ikibazo ati uyu mukandida arafise uburenganzira bwo kwitoza cyangwa ntafise uburenganzira bwo kwitoza icyo kibazo kibazwa nde nta wundi muntu ashobora kubwitanga ko ingingo atari sentare igejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro nta wundi nta wundi ni ukuvuga mu gihe dufise ibwirizwa shingiro tukavuga ati bene iki kibazo kibazwa naba bamaze kukivuga uwundi nawe agaca yidombora ibavuga ngo hari imbonetse ngo hari habitse wareba bazwi ntuze hmm. ibihugu igihugu nica abarundi nibo bene igihugu nibo batora inzego zibatora kuva hasi gushika hejuru nta muntu rero aza ngo genda imboneza ngo genda aciye ubwenge ngo iby'igihugu biraba twebwe ngo ni twebwe tuza kuvuga ngo ibi ngo ni twe dushobora gusubirira sentare ije yo kubahiriza kubwiriza shingiro tuze turabyumvikana rero ariko hagati aho hagati aho Jean de Dieu mutabazi eh. hagati aho hari akabazo gatoyi eh, baravuga yuko eh, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo nyone ishobora kuremerwa n'ubutegetsi bagize neza kuvuga ati ba abo ni bande niho babyerekana jewe namavuga nti umucamanza azoza kuvuga ngo jewe ngo naciye urubanza ngo naremerewe na na executive cyangwa n'umutegetsi kanaka cyane na ngira ngo ukiri umucamanza byarakubayeho jewe uwo muntu uramuvuga je ndamubwira nti wacu urubanza ruko banaka bakuremereye ntiwari mu kibanza cawe nuveyo nuveyo nico ndiko ndako ndavuga reka tubandanye hanyuma reka tubandanye mm. ngo utembagaze ubutegetsi nimba abantu bashaka ko twubaka iki gihugu cyacu igihugu nibabimenye babimenyere yuko atari icy'akagwa ari icya bene gihugu nagira ngo aruke rero nabwo ni ubu kwicara gutya leta iriho ntirimo umugambi umwe irimo abantu bagiye mu matora baraheza barenza amajwi atanu ku ijana ni ukuvuga irimo umugambi senidevide ikongera ikabamwo batasiyano n'abanga y'impenda hamwe n'abanditije irimo amizero y'abarundi bafise abashikiranganje umengo batanu no kurenga niryo bwirira shingiro bavuze ati twugurure rwose none biza biriko birubahiriza bwirira shingiro oya twituvuga ati twisunge ibwirizwa shingiro hanyuma ndorera mpetse mm. oya muri babiri kandi eh, musa n'abahema kumwe gahoro gahoro n'ahatari hanyuma kuri societe civile nyene nukuri ngaha ngira ngo parsema arabizi barenga ibihumbi bitandatu none hatumigwa nde hasigwe aricyo gituma jewe na biri mu bihora bivuga bituma avuga nti uwo muhuza azoza araza abumvirize ngaha canke bajya bahagarariye ibiganiro byo ngaha Sunday bahura n'abantu benshi mu makomune mu ma babahe amaraporo hanyuma jewe nahora mugambwe sabanyafude jewe igihe nagenda mu masezerano yarusha yejo bundi kera twari ubu twaravanye kuvana mu migambwe ntibisanzwe muga ntimuba mucitwa cyo kimwe kaca kaba kajagari ni ukuvuga ubu je nkahura na Leonce canke n'usigaye awurongoye bamvuga inyumvire sishobora kuvuga ngo ndi Frodebu twaravanye tuba twaravanye na cyane cyane mwavuze abo batasi hano bangaye impenda muri ko muravuga batagira mu nywanyu mugani wa Faustin abafise eh, abanywanyu bari bako hanyuma urumva amashyirahamwe hamwe yigenga nayo nyene muravuga muti ayo nyene nayo nyene arakwiye gushikiriza ivyumviro byabo ariko nakwiye kuja kumeza ibiganiro eh, muravye rero abasigaye nkuko muhuza yo intumbero nk'iyo mwebwe muri ko munabiha mwebwe mubona vyogarukana koko amahoro mu Burundi ntubona yuko hari igice kitari gito c'abarundi coba gikomerewe ndakubwiye hariho ikintu kidutandukanya cyane n'abarundi bamwe bamwe twebwe turashyira imbere ingendo yo guhagararira inta y'ukwikukira nyakwigendera kwa gasoreruwe yadusigi ni ukuvuga habyutse ibibazo by'abarundi ntitugenda turirukanka mu bubirigi no mu batungu na hehe ngo ingoyi ngo dutabare ngo fatira igihano icya kabiri tugendera intayo ya demokarasi nyakwigendera wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunywa ego reka tubangane tasiyano sibomana mwebwe murabye abatumiwe iyarusha ubona koko bashobora kugarukana amahoro mu Burundi murakoze cyane Jesse nakwirwa na shahija no hino mutabazi kubwiwe CNDD-FDD n'abasemambike babo nibo bakwiye kuja yarusha kuganira nkuko menga ngaha ntibamana mm. kandi mu kuganira muganira niwo mudahuza ku kintu none mutabazi konsiliya Jacques Bigirimana Nyabenda eh, hari icyo badahuriza none boje kuganirira nibasangira ibyo bari barasangira mugabo bo kubera igihugu gitwawe nabi ababivugana n'abatabibona kumwe abasina kwirigwa ndaja kure icya kabiri nokebura mutabazi ejo nari kumwe n'umuntu nkawe yavuze ati hako aba intwaro mfata kibanza hazoba ingwano iyo ngwano turakeneye kumenya abazoba ariko baragwana baribo nawe avuze ati abo bandi s'abarundi abo muvuga botumirwa bandi batari muri abo benshi bari ku butegetsi s'abarundi acara navuga n'amazina batwebwe ba minani ba ntiba ni benshi usanga ari benshi n'abahora bahanura umukuru w'igihugu bamuvugira bari muri twebwe abo nyene ubu abo bose ntitukire abarundi icumva ucerekwa n'icere mm. ikibwirwa n'icumi nibaza ko bariko baratwumviriza bariko barumva ivyo ari vyo nce ngaruka rero ikibazo wabajije ubwa mbere uti mbega bica biza no kuri iki nyinshi kuvuga uti bakumiriye abo bose mutabazi atagomba kuba ajamo mm. ese abo bonyine barakwiye kugira batorere umuti ikibazo mm. cy'uburundi mm. mbaye ndareka ba sokuru bacu n'ababyeyi bacu bamwe bamwe usanga mu batagize maremare naho tutabanegura na gatoya aho bageze abo mbere bazi byinshi gusumba bamwe bamwe bize mm. iyo hageze ko basaba ko amashengero afasha gushikiriza ubutumwa ubu leta igomba gufasha ko abanyagihugu bokumva umugambi wa leta mm. leta ntisiba kubikora mugabo iyo baneguye akabakiye abakirisu ari bo barundi andefinitiye leta iba ikivuga ngo bitaye ngo mu ngo bagiye mu bya politiki iyo hageze ko babashyira mu migwi yotuma amakungu aca yizigira ko harimo abantu ataho begamiye bavuga ijambo bakuye ku mutima yarajejwe gukurikirana abanyororo none avuze ati abanyororo barenze igitigiri kitekanijwe mu munyororo kanaka ku gasho kanaka barakubitirwayo abandi baricigwayo abagize politiki ni ukuraba iyo umuntu ariko araririmba ngo bari bagira politiki ni ukuraba icyo aba agomba gushikama abandi aba bafosi bavuga bati iby'ubutunzi byotunganywa gutya byogena avuze ati uko bitunganijwe ubusiko byategerezwa ku neza y'abanyagihugu mm. ngo yisutse mu bya politiki none mwumva finalma uzovuga ikitariho kigenda neza mu burundi azokwemererwa zoba nde ntibagomba umugambwe kubivuga ntibagomba ishyirahamwe ryashinzwe kugira rikebure uko nyine ribivuga ntibagomba ko amashengero abivuga mm. bagomba ko bose batambura ururirimbo rwa leta Mm. naho yo biri kukora yavuze gusa ko bashobora gushikiriza ibyumviro byabo je sa me bagomba bagomba ko bagomba ko babishikiriza mu buntu leta ishaka gusa niyo yo bitari kwihagarara neza ku kibazo cyangwa kiriye eh, sinovuga byinshi nibaza yuko eh, nkuko nabivuze ikibazo cyega barundi mm. uwo wese yoterera kugira tuve muri aka kaga kuri twebwe yoronka ijambo mm. nabivuze kandi yongera mpereze hageze ko bavuga bati inzego zoshingwa kugira zishyire mu ngiro ibyo bintu mhm. kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu neza mubabarire mu mfasi y'akantu gatoya nibagiye kuri ibi byo kuvuga ngo batashye hano basigaye badukomara n'abazungu mbe iyo hageze ko bategura integuro y'itegeko rizogenga amahera akoreshwa ko birukira muri abo bazungu mm. iyo ayo mahera bavuze batakoreshwa n'abari bayatanze ngo abo bazungu ntitubakeneye sinzi aho twari yarusha nyine umukuru w'umugambwe umwe bari bamenyereye gusinya bimwe bimwe hamwe n'aba bamushiriye gusinya urwo rwandiko arabaraba ngo jewe ngo munzi iki nsinye ikintu coshigikira abantu bavuga ko batagikeneye umuzungu muri iki gihe mu Burundi ati ibyo kameme naciye ku ishuri ndabirengeye umuntu cyangwa leta yo kwibaza ngo nta muzungu igikeneye nta gihugu igikeneye cyo gufasha Burundi ngo yaho nawe aho ndamaze kuharengana hariho abavuga bati kugira ngo amahoro nyine agaruke mu gihugu byari bikwiye yuko eh, n'aba bantu bamaze kuvuga yuko bafashe ibigwanisho batumigwa nabo bakaja mu biganiro kugira ngo ntibazogire ibiganiro by'abanyepolitike mu nyuma bagire ibiganiro eh, by'abagize by'abamaze kuvuga ko bafite imigwi igwana mukivuga ku iki Jean de Dieu Mutabazi icyo nca ndakiza ko mm. kirakomeye mugabo ntagenda kubwire yuko abantu bategerezwa kumenya icyo bashaka mu gihe dushaka yuko amategeko yiganza ngaha mu Burundi dutegerezwa kubyubahiriza kandi tukabigendera wowe utangwe kuvuga ngo bajya basoda bashatse kugira kudeta ntuze muri Turikiya ngo umukuru w'igihugu Erdogan abagirire ikigongo bareke akubita inkoni ngufi ngo mhm. yangwa hagati y'akazina muntu reka kugira ngo ntibize bisubire arabahana akanywafunywa bakabahana kugira ngo ntihagire uwundi azosu aricyo gituma niba dushaka ko amategeko yubahirizwa ngaha uwo muntu avuga ngo yangwe shingiro ngo ngo sentare ijeje kubahirizwa yavuze ngo mwana nanje novuga ngo mbere ngo narinze amashuri ngo ngo narize twari ko turavuga bavuga ko genda genda kizako muse mm, nk'abasohora ko mm. Eh, turi ko turajya mu mwanya wo gusozera arico mm. gituma mu gihe umuntu avuze ati jewe sindavyemeye ngiye gufata inkoho mm-hmm. ngwane ngire kumwe Eh, kera abafitete bagira aba FNL bagira abo kwanya ngo bita abape abape MPR mm. eh uri ivyo twarabisezeriye ni nukuvuga rero mu gihe yafashe iyo ntumbero azoyaga ninzego z'umutekano z'iki gihugu cyamaze kwikukira mm. kandi gishira imbere demokrasi mm. akanyuma ntibanyumve nabitasiano aza aradeforma ivyo je mvuze kuma ku madini murazi neza yuko ku kibuga cy'umupira hariyo abakina n'abahimiriza abakina bajya bari muri porutura abarorerezi banguranye bakajya ku ruhande mm. twebwe ntidukeneye yuko abadusengesha iba ekereziya katolika mm-hmm. iba ntuze e, e, abaporoti cyangwa abamijirima mm-hmm. bigenza nk'abajya mm-hmm. antegere neza kandi ntazi aramvugira ibyo ntavuze bigenza nk'abaroreretse burya abahimiriza mm, mm, ntibahimirize mm. kubera urumva bamwe bahimiriza uruhande ati tsinda ujya nawe urumva barinjiye muri politiki sinzi kuntegera icyo dukeneye rero yiga sivyo twanse nibaze baravuga ngo twavyanse ico nsavye kandi twarabivuze kenshi reka reka tuca tuja mu bintu vy'icyo umuntu asaba twebwe ntituri muri leta ntituri mu kwaha cyangwa mu mugongo w'umugambi uri ku butegetsi ibyo rero nabyumve abitegere iyo abagiyeho naragize amahirwe yo gutorwa nkawe baramaze gusimbira ubwa mbere yavuze ngo imigambwe ngo ntija ngo mugwane za society civile wengira lagira ica ivuze ko gusa ndabivuze ndabivuze ko ndagira ndabivuze ko okay ubwa mbere hoho yavuze ngo imigambwe ngo ntiza kwivanga ngo mugwane bwa societe civile natwe societe civile twivanga mu migambwe ntitwivanga mm. mu ngorane z'ingene forodebu yatatanye bagashinga iyindi ibyo ni ibyabo inclusivity inclusivity ku banyepolitiki abakomeye baba bazwi baba hari ico bari kubarahamagabo aba bana amashyirahamwe yigenga niguza guterera ivyiyumviro kuko haragera igihe bigana ibintu mu makomisiyo ndabeshe bishoboka ati iki kibazo turashize komisiyo y'abiga ikibazo c'ivy'ubutunzi n'ibiki none ugiye mbwira ko atabona muri societe civile ashaka gutera kuri ibi kandi kitanabuza ko n'abanyepolitike rimwe rimwe niyo vyatsi bavuga bati mbere turakenewe yuko rimwe rimwe tubanza gutwarwa n'umutaho yigamiye iyi mutekinisiye niba vyabaye ati nk'amezi atandatu gusa ati ati, dufashe aya mezi atandatu udukorere udukubure ututugorane twe twihanganira rero mu ntuze mu amezi atandatu cyangwa umwaka uheze mm-hmm. ibyo ni ibintu byaba byabaye kandi igihugu kigasubira ku murongo wafashe ibyo bigaca wagize muri politiki uvuga ati ntagiye ngo nicareyo nanje nje gukwega ya cadreteur general nta mahoro sino abantu bo kudiskita kuri ibyo bibazo bariho kandi igihugu kigatora intumbero bari barekere kuja baspekira hirya no hino Tasiano Sibomana hari abavuga bati e, ibiganiro vyojamwo abantu bose kugira ngo bibere icarimwe amahoro agarukire rimwe mbere nabafashe ibigwanisho bakabashiramwo mwebwe mu vyumvira kwiki ibiganiro ko twagize imana bigatangura twibaza ko byonyaruka kandi mm. ntibinyaruke bishika ku muti w'ingorane abanyapolitike ntibizaba bibaye bwa mbere mm. barashobora gushika ku masezerano bagasanga nihaba hari abafashe ibigwanisho bamaze kubyimanga bakaca bavuga bati ko mutaduhamagaye rero genda mushyiraho ayo masezerano yanyu muyakurikize turabe ko amahoro acagaruka mm. tuzoba twataye wakuba mm. nibaba koko abo bantu bariho hari abamaze kubyemerera nabo nyine barafise ingene baraba yuko abo bantu koko bafise abo bagwanye bamaze kubafita nta kundi ni ukubatumira kugira ngo amasezerano azora mukashitswe ko adushikane kuri ya mahoro na wa mutekano tunyotewe naye ahandi abanyapolitiki dukoresha akarimi ubundi ariko akoresha umucanwa yica abantu umva dusinye twenyine abo bagasigara bahanganye n'abasirikare n'abapolisi bizohava bidushikana kuko mm-hmm. amakungu akoranye mugabo kubera imihari ya yagwana harimwo sendedefitede harimo efinere harimo n'ubundi buce bwavuye buza buravuka kuri iyo nyine mm. hahavuye harindwa gusubira gusinywa ayandi masezerano byatumye abarundi baguma bariko bariyicwa n'aho ayo masezerano yari yamaze ko. nivyo ibibazo bya politiki niyo yayategeka yategekanije mugabe byo gushika ku mutekano nyezina mm. habanje gusinywa amasezerano yo guhagarika intambara none nitwaba dukunda igihugu koko abo mutabazi yirigo baravuga ko batwara baba batwara bagomba ko barundi bava mu kaga bagomba ko birinda kumara imyaka barundi bapfa twashoboye kuja kwicara hamwe niko tutobikurira mu nzira rimwe kugira amahoro n'ubutunzi busubire kwiyongera ku neza y'abarundi n'igihugu mu guheraheza ntabwo umuntu abare oh, ngaruke ku tuntu tubiri abantu bakunda kwitiranya hari kuvuga ngo ntihagire aho begamira neutrality ibyo ndabyemera mugabo ntushobora kuvuga ko urya urya ariko arica n'uwundi avuga ati tabariza aba bariko barapfa wewe ugomba ko utabara ngo uraje hagati mm. ubwe hagati sadire ubuza uburi hagati y'abagomba kugwara ukavuga uti cyenda babujije ico ni koja hagati ivyo nivyo mugabo muri ibi politiki iyo hari umuntu afise umugambi mubi ku gihugu n'uwundi akavuga ati uyu mugambi ni mubi tububuze ko woja mu ngira wewe uje guhanura ntushobora kuvuga ngo nje hagati awukore nabi amoti donc ku mirongo itanu ku ijana ku mirongo ine ku ijana cyane hari aho rero abantu bava bavuga ngo ngo baje hagati na hagati bagomba gushika kuki kimwe abarundi gihe bahora kitugora kuba bantirumve ko mm. ngo ni ukivuga iki ngo uyombona nabi ejo byogenda gute sindabona ukomeye gusumba ubundi muri abo babiri icera ni ukivuge ko cera iyo cera mm. cirabura ukivuge cirabura icyo ndagihejeje icya kabiri nagomba kugaruka ko araguma ashimangira ku byerekeye ingingo ya sentare yubahiriza kuri izo nshingiro yashyitseko mu gihe ubutungane bw'iwacu bugikoreshwa uko bukoreshwa ubu ntiwuhava ufata uti ko iyo ngingo yasohotse kurya ngo ni verite devanjiri cyangwa ngo ni amategeko yasomwe reka tusozere kino kiganiro tuge mu mwanya wa nyuma wo gusozera kandi mu majambo makeyi jean dodiyo mutabazi ni kimwe bwe mubona cokorwa kugira ngo ibiganiro biko birabera arusha bizane koko muti urama ku burundi ikintu cya mbere cyo cyo banza kuvuga Mhm. la politiki ndetse n'ikiyo do raporo do force ibijyanye na politiki biva ku bukomezi uko umuntu aba akomeye mhm. ibyo rero tasiyana zaravuga ngo ngo dusubire kandi kutugire nk'ibya kera ibyo ntabwo dushigikiye be n'abo bantu ni ukubiyamiriza icya kabiri ntituze turakwegera sosiyete sivire mhm. n'amadini mu biganiro bya politiki twavuze yuko bazogira cadre yabo consultative atari cadre décisionnaire vy'imigambo twaravuze yuko bazokumvirizwa umuhuza azorondera ingene ababumvira kubera barafise n'abarundi rafise icyo baterera hanyuma ikini icanyuma novuga novuga mhm. nidutera akajagari mu gutumika uwugira politike nayigire mu mugambwe wiwe canke mu ishyirahamwe. arimo hama rero tubandanye intumbero twubahiriza intumbero inama mpuzamakungu ya Nations Unies yerekanye ni ukuvuga wagiye mu bwicanyi agaturira abantu mu mapine mu nyakabiga nk'ibimwe byaba muri ya migumuko yo mu ntuze yo mu kwezi kwa kane na gatanu umwaka uheze n'ubundi bwicanyi uyu uyo bituzokwicarana eh, ninda jeje gushyiraho urutonde burya arafashanya mm. ntuze kujya parseme yavuze mm. aratanga raporo mm. siyo wenyine rero n'abandi batanga amaraporo arico gituma umuhuza yobaza ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ndonderera mu batanga amaraporo ashatse kuvuga ibya representation undondere mu bari pre representative no kuvuga kuvuga mu bafise abanywanyi akabara bati muzondabire kuri ibi bibazo meze ndababaze ndabumvirize hama rero jewe akaraba ingene azobumviriza azobafasha mhm. akene kuvuga ati ku bantu kuri ajya amadini akomakomeye hari abaporoti hariho ntuzera abakatolike hariho abayisilamu ntazoraba ngo nabashite canke abasunite azovuga ati ndabira mu basanzwe babaserukira avuga ati none kuri iki mwumfasha iki munterera iki mumpanura iki mugabo icyo gihe we navuze kuza turasasa hamwe nibyo jewe navuze ko ivyo bitari byo kandi natanze isiguro isiguro egume uh, eh, Sibomana mwebwe mubona ho iki kugira ngo Eh, ibiganiro biko birabera arusha bizane kuko umuti urama ubwa mbere ni uko abo bose botumirwa bogenda bashyira ineza y'igihugu imbere ya byose ibyo nabyo byoca mu kutikunda no kwigungira ko nk'uko ndabibona kuri mutabazi no mu gukora ibishoboka kugira ibyo biganiro bishike ku ngingo vuba na bwangu kugira abarundi basubire kuryama basinzi burundi busubire kuba nyabagendwa amakunga bwizigire mm. asubire gufasha ubukene bwugarije abanyagihugu bugabanuka icya kabiri umugambwe sendede leta yawe na ba babo bomenya ko atari bo bagira urutonde rwabo baganiye kuko iyo ari bo barugira bo bari ba mutabazi na ba konsiliya na ba jacques bigira imana gusa ibyo twumvikanye yuko twumvikanye yuko umuntu n'umushira mu mugongo atari yo umuntu n'umushira muri leta atari muri leta umuntu n'umushira mu kwaha eh, atari mu kwaha ndabivuze uko abarundi batwumviriza barazi ibyo ndiko ndavuga eh, eh, muri ico gice nyine kuvuga gukumira iyo canke biriya atari byo bizozana amahoro bitorere inyishu ikibazo ntaho tuba turoye ntaho tuba tuvuye kandi nce nkebura nama ndabigaruka igihe Send David de yemererwa kuja kuganira na leta y'ico gihe so kuvuga ko barabera ibyaha byakozwe nawo muhari urwana turabizi hamwe n'undatakiri aravyibagira muri abo bawurongoye harimwe abari baramaze gucibwa imanza n'imanza burundu mugabo nticababujije ko bemerwa kuja ku meza y'ibiganiro nibamenye rero n'ubu ko ari uko bitegeza ica gatatu nuko umuhuza yoroye yorengera impande zose ntava afatwa mu kanigo cyangwa ngo afatwe mu byara n'uruhande rumwe kuko leta na cnddddd nabo bacuditse ibiriko biraba mu burundi byinshi ni bubazo bazobibazwa kontrema ibyo bibazo ico gituma rero atari bo bofata intumbero yuko aribo bo bagena abo baganira oriske yuko abo bahava bagena abo basangiye ivyo bahurije kandi ingorane atari hagati yabo bashuditse na cnddddd nayo guheraheza nibaza yuko nkuko mwabivuze mu mbega ugire urutonde ugire urutonde nujejwe kurongora ibyo biganiro n'umuhuza cyangwa barafashanya arabaza byinshi rero arabaza imigambwe yemewe ibyo n'ibisanzwe ko abazi urutonde rw'imigambwe iriho hmm. cyangwa amashyirahamwe ibyo n'ibisanzwe mugabo ko ahabwa na leta urutonde rw'abagenda aho ntaho ntaho twoshika ko leta leta nta ntumbero ifise none niko bigenda nico gituma dusaba umuhuza rero ko yoja hejuru hmm. ya bose baganiye kuko biranashika akaba nk'umucamanza iyo impande ziburana zamaze gushikiriza imurano zazo araja mu mwiherero agasoma ibyo byose bashyikirije akabisubira akabinonosora kandi yabyumvirije muri sentare audience publique nk'uko bavuga agaheza akiherera akabisoma akaraba aho kuri kuri aho kuri kuri ro mediateur ejo bizoba aro mediateur agaheza agafata agafata ingingo nk'umucamanza kavuga ati ukuri kuraha canke mbona ko mudahurije ku ntumbero mwufata jewe mbona hakwiye iki kandi impande zibiri zigategerezwa kubyubahiriza ego fasitensi ku mana turiko turarangiza mbona ho kubiki kugira ngo ibiganiro biko birabera yarusha munsi bizana umuti urama ku ngorane z'umurundi ubwa mbere ho ikintu ca representativite guserukirwa no kubimenya yuko ibyo biganiro bitanguye abarundi bazoserukirwa n'abandi mm. kandi nigeze kumva mutabaza bamwe miliyoni icumi ngo z'abarundi miliyoni icumi z'abantu ishobora kugenda mu biganiro arusha ntibikunda kuko niyo inama nshingamateka harya irimo abantu ijana iyo batoye itegeko rica rikurikizwa ugira imiliyoni icumi z'abantu ziraza hajya mu kigobe gusitanirayo ngo ngo iri tegeko iri n'iri n'iri ko batowe gifatiye ku mizi myinshi nawe kibonera kiramo kandi ingorane zikimaze gutera mu gihugu zinjiye mu masegitere yose Mukigenda kuvuga gusa ngo ubwiture inyishu ngo ugiye gufata ngo ikiringo ngo cyonyine ngo ngo ngo agisiye n'abatagisiye ngo biraheze no hari ingwane zagiye mu gihugu tuzitorera inyishu gute igihugu aho kigeze twotora inyishu gute kugira yega nico ni igihugu dukunda turashaka gusira kugifasha ivyo rero nibishora kwizizigwa n'impunzi yisisa cyo gituma rero harya rero tushaka yuko aho baserukira bashobora guterera ikintu ikintu bogiterera icyo gushashaka kuvuga gusa abari nabo nyine tureke kuba tuvuga imbere gusa twenyine tuze turatuti mbega iyo bajya baseruka ibintu bya byumva birashobora kuca imbere aho naho turashobora kuba duteye imbere tukorohereza umugore igikurikirana umubuza nafashe kuko nicyo ajejwe ajejwe habaye imari, aca gutora inyishu akaja hagati avuga ati jewe mbona vyogenduko kuko nta bundi bukiriro y'umuhuza yatowe na Mandela murazi ko vyagenduko harabo yabwira ati wewe kunuku nuku canka ati wibyo yarafata ingingo avuga ati nifashe intumbero mbere ugasanga sabe hanyuma ikindi naco ngira munazokiga ko hanyuma mhm. nuko abarundi bazaramenya no kubintu vya geopolitique iyo bari kubariyumvira igihugu cabo akamenya geopolitique nyene igenda kugira igihugu cabo bamenye ingene bagikurikirana kugira geopolitike ntihave igenda ituma cibagirana bariko barasamazwa nibibasamara reka dushimire abatumire bacu reka dushimire Jean Dodieu Mutabazi makoze cyane kwitaba kino kiganiro kunama twebwe turakengurutse kuba twumvishije abatwumviza yuko ibije imbere ya byose ari ntayo kwikukira ni ntayo ya demokrasi Tasiensi bomana namwe reka tubashimire mwakoze cyane kugera kandi kwita kwitaba kino kiganiro ku nama eh, murakoze kuba mwadutumiye kandi n'ejo tuzobitaba nayo kwikukira nibaza ko abarundi babishyira imbere cyane twaba dusanga babivuga atari bo buje imbere rwose murakoze faustin ndikumana kuba mwashoboye kwemera kuza kwitaba